alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, da se čujemo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braće i poštovane sestre i islamu. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nam se smilovao i evo i da večeras ponovo se družimo sa našim bratom Ebu Amina. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da ga obilno nagradi za vrijeme koje je odvojio večera za nas, tako da ćemo se inšala naći družiti u običajnom terminu od brata Ebu Amina. Tema, od, tema o kojoj će brat večeras govoriti nosi naziv Vapa iz Sirije. Muslimani, gdje ste jeste. Znači, tema znači, sama o sebi govori dovoljno, znači, da ne, da nema potrebe ništa, ništa govoriti. A, a, sva ona braća koja putem televizije, putem interneta prate situaciju, znači, Siri dovoljno, znači, govori ovaj kakvo je stanje. Nadam se, inšala, da ste, znači, ovaj vikend e, e, imali, znači, da ste ga mogli znači, lijepo provesti, znači potrudili smo se, alhamdulillah, da znači, sa druženjem u Švajcarskoj, znači, da, da smo se po, u, uključivali uživo, da ste imali, znači, osjetili dio te atmosfere, znači, koja je bila dole, znači, imate, imate selam, imate svi zajedni, zajedno, imate selam od brata, brata Bilbanija, brata Bilala Bosnića, brata Hataba, naravno, kao i sve braće koja su bila, bila na skupu. Mi ćemo sada prepustiti, prepustiti mikrofon našem bratu Ebu Aminu, moleći uzvišnog glas Pana Tala da ga obilno nagradi, kao i našu braću i sestre koji se nalaze sa nama zajedno sa put vjernika. Pa bujno, bate mikrofon. Salam alaikum, rahmatullah. Bismillah. Da se čujemo, braću. Alhamdulillahi, rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga moja braćo i sestre, jel se ne čuje nikako ili slabo? ne mogu pojačati, ali evo. Znači, nije do mene. Do, dok se kod nekih čuje ima, kod nekih ne, onda nije do mene. Allah vas nagradio, pokušajte pojačati ili ne znam šta već. Dobro. <clears throat> Allahu te bareke o ta'ala zahvaljujemo na islamu. Allahu te bareke o ta'ala zahvaljujemo na uputi. Allahu zahvaljujemo na iskušenjima. Neka salavat i selam na njegova miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani džemate, draga moja braća u islamu, uvaženi šehovi i daje koji su prisutni. Mi smo svjedoci svi prošlih dana da svjedoci smo toga kako sirijski narod vodi veoma tešku borbu. Borbu kojom se suprostavlja zločinačkim napadi ne pošteđuje ništa. Ni žene, ni djecu, ni starce, ni domove, ni usjeve. S druge pak strane vidimo kako hrabri sirijski narod svaki dan daje ili davao na hiljade mrtvi liju rijeke, braćo i sestre, krvi rijeke ili potoci krvi koji su ispunili glavne trgove i ulice. Međutim, ono što boli jeste činjenica da nema ko da pritekne u pomoć. I pored toga što svi veoma dobro čujemo, i vidimo, inšala, pozive od strane njih. Sirijski narod tijelima svojih sinova i kćeri Halalite mi, ja ne mogu jače, ja sam, do mene nije. Evo ostali nek mi kažu, znači ako ima samo jedan da me dobro čuje, znači do mene nije, braćo i sestre. Pokušajte, pokušajte ući ili izaći. Sirijski narod vlastitim tijelima čini odbranbeni bedem protiv šijsko židovskog projekta koji ima za cilj da se uništi sve što je islamsko. Ogromni napori i žrtve koje vidimo zbunjuju čak spravo mogu reći i nas koji smo ovde u Bosni te kako je osjetili ovakav način torturisanja. Sirijski narod poziva vlade nazovi muslimanskih zemalja Ne da ne čuju, nego se prave gluhi i izdaju kao što su i naučili. Ove vlade, braćo i sestre, imaju sva potrebna sredstva. Oružje, vojske, policije, kojima mogu pomoći. Ali nažalost ova sredstva se koriste samo protiv muslimana. Njihove puške i tenkovi ne pucaju u američke vojnike. Zatvori ovih vlada nisu puni ratnih zarobljenika od krstaša, židova i ostali. Nego su ovi zatvori puni uleme daija i muđahida. Zar, braćo moja, osjećaj vjere ne postoji u takvim ljudima? Zar nemaju ni malo osjećaja koji će u njima napraviti makar trun samilosti što bi kasnije postaklo umet a onda ponuditi jedinu moguću žansu za pregovore u Siriji, Egiptu, Jemenu, Palestini A ona se zove džihad. Međutim, koga pozvati? Kome da se obrati sirijski narod? Od koga da zatraži pomoć? Kada bih mogao da odem u Meku i Medinu pozvao bih studente da napuste časove svojih profesora. Da ostave kompjutere. Da ustanu iz svojih klupa. Da formiraju safove. I da jasno i glasno kažu svojim profesorima Hajde vodite nas u džennet. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio o otuđenosti ove vjere. Rekavši zaista islam počinjao sa pojedincima, strancima u svome narodu i ponovo će se vratiti. Pa blago njima. U današnjem vremenu su se ove riječi poslanika ali salatu wasalam obistinile braćo i sestre. Riječi vjera je poput stranca. Njeni nosioci su stranci gdje god odu. Muslimani danas žive na rubu svjetske scene. Posljednji na karti. Što se ovo desilo nama? Kad su muslimani ispustili Allahovo uže, pa su se udaljili od Allahova tebareke od tala puta i zaboravili svoju slavnu historiju, onda su se ostvarile na njima riječi Allahova poslanika ali salatu wasalam okupit će se narodi oko vas kao gladni oko sofre pa je neko upitao je li zbog toga što će nas biti malo o Allahov poslaniće a poslanik sallallahu alaihi sallam kaže ne bit će vas mnogo ali će te biti poput mulja i pjene. Allah će iz srca vaši neprijatelja ukloniti strah od vas, a u vaša prsa će ubaciti vehn. Allaho poslaniće, a šta je to vehn? Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti. Slabost, stagniranje, život pun poniženja, tlačenja, proganjanja, razjedinjenosti, sramno i slijepo slijedjenje kjafira u raznim sferama života je svakodnevna zbilja ummeta Muhammed a.s. A zbog čega se to dešava? Tako mi je Allaha, braćo i sestre. Uzrok ovog stanja se nalazi u akidetskim devijacijama današnjih muslimana. Velika praznina u spoznaji i razumijevanju ispravnog akideta, a i slabost umeta po tom pitanju uzela je te kako dobrog maha. U prošlosti, a i danas dobija na intenzitetu, Zar nije slabost akide, braćo i sestre, vjerovati da se ljudskim zakonima ostvaraju uslovi za pomoć od gospodara svih svjetova, subhano. Zar nije slabost vjere, akide, vjerovati da se ljudskim zakonima ostvaraju uslovi za pomoć od gospodara svih svjetova, subhano. Zar nastojati biti novinar, tuži od sudija? I to sve navodno u službi islama. Nije devijacija o akidi, braćo i sestre. Evo šta nam rade oni kojima smo vjerovali. Kad su muslimani imali ispravnu i čvrstu akidu, kada su postupali u skladu sa akidetskim temeljima, to se odrazilo na sva njihova životna pitanja. Pa pamtimo civilizaciju koju čovečanstvo ne pamti. Međutim, kada akida oslabi, kada obuzmu i nadvladaju bolesti, strasti, nedostaci, ugasi se i flamen napretka u svim oblastima. Pa od koga onda danas Sirija da traži pomoć? Kad su krv, čast i metak postali halal svakoj budali vjednoj, svakom prezrenom tiraninu, željnom vlasti, slave i prestiža, Nije tamo, braćo i sestre, kako mnogi žele da kažu, sektaški sukom. A levije su nevjernici. U to nema sumnje. Jedan od glavnih razloga, braćo moja i sestre, što se mase ne odazivaju ili ne mogu ili su sprečene ili su zatvorene ili su uhapšene, ili su ubijene, ili su mučene, jeste, nažalost, ulema i daje.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 Oni će se na Allahovom putu boriti, pa ubijati i ginuti. Allah im je to obećao Tavratu, Inđilu i Kur'anu, a ko od njega dosljednije ispunjava svoje obećanje. Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste sa njim ugovorili i to je zaista veliki uspjeh. Licemjerstvo i oglušavanje na vapa je nemoćni, obespravljeni i unesrećeni je teža grije, braćo i sestre. Šutnja i ograda uz izgovor da je stradalnicima, da pomoć onima koji je trebaju, ma gdje se nalazili, nije naša obaveza, je težak izbor. Je težak izbor koji će sve koštati. U Egiptu je počelo samo spaljivanjem samo jednog čovjeka. Pa zar je moguće ako se sebebom spaljivanja jednog čovjeka dignu mase, zar je moguće da nema ko da ustane i da Allahovim govorom digne milione muslimana? Ili muslimani ne osjećaju Allahov govor? Ne osjećaju oni koji treba da pozovu? Pa kako će osjećati oni koji treba da budu pozvani kad su i učili ovi koji treba da pozovu? a šuti. Ne zovu samo muslimani iz Sirije, braćo i sestre. Iz čitavog svijeta. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Kaže Allah tebareke o teala A zašto se vi ne bi borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu koji govore gospodaru naš izbavi nas iz ovog grada čiji su stanovnici zali mi i ti nam odredi zaštitnika i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći kaže uzvišeni dalje A ako vas zamole da i uvjeri pomognete, vi ste obavezni da im priteknete u pomoć. Ko će to da se odazove? Gdje su arapski režimi kad više od milion djece je stradalo od posljedica sankcija u Iraku? pod pokroviteljstvom ujedinjenih nacija. Gdje su ovi režimi u protlih, prošlih 60 godina otkako Palestinu svaki dan udaraju i okupiraju židovi? Gdje su ovi režimi kada osiromašeni i bespomoćni muslimani čitavog svijeta zovu pomoću? Gdje su arapske nacije da pomognu muslimanima Somalije? Gdje su arapski režimi dok su stotine muslimana zatvoreni i mučeni u Guantanamu, Afganistanu, Češeni? Hoćete li da vam kažem gdje su braćo i sestre? Oni radije pristaju, to jest postaju saučesnici sa nevjerničkim nacijama u mučenju muslimana, nego da pomognu. Kao što je to i danas očigledno u današnjem pohodu na islame muslimane u Siriji. Kralj Abdullah, Jaudijske Arabije, je li on dozvolio Amerikancima da uspostave vojne baze u zabranjenoj zemlji dva sveta mjesta Meka i Medina? On priznaje granice Izraela 67. godine, braćo i sestre. Zar Mosli Mubarak nije izjavio da bi želio da vidi Izrael kao pobjednika u Gazi, u sukobu? 80.000 muslimana je u egipatskim zatvorima samo zato što žele da uspostave šerijat. Svake godine Egipat posjeti 11 miliona turista, narkomana, alkoholičara, nudističke plaže. Stotine muslimana iz Sudana i Darfura su izmasakrirani u Kajru od strane egipatskih bezbjedonosnih snaga i policije. kralj Abdullah II. kralj Jordana, najveći primalac američke pomoći. Svi znamo da Jordan, Jordan potajno pruža logističku podršku američkoj vosi, a također i trenira iračke pitonce, a onda i šalju u Irak. Sirija, Familija Asad je članica nevjerničke šijitske septke braćo i sestra Levija, poznate kao Nusairi, tako? Koja pripisuje božanstvenost Ali radijallahu anhu. Tvrdeći da je Ali tvorac neba i zemlje i da je on Bog na nebesima imam na zemlji. Oni su legalizirali drogu, ne vjeruju proživljenje na sudnji dan i vjeruju u reinkarnaciju. od 2001. godine do 2004. CIA je osobe koje su sumničene za terorizam dovodila u sirijske zatvore. Godine 82. Otac ovog sad prokletnike Asada Allaha molim da mu muđahidi srce izvade. Otac njegov naredio je svoje vojsci da pobije oko 40.000 muslimana u gradu Hama. Sin je očito naslijedio očev karakter. Za Tursku znamo da je do skora bila u stvari nije se puno ni promijenila sekularistička država. Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju federaciju sačinjenu od sedam država. Je tako? Ko, kod kuće Ujedinjeni Arabski Emirati brane muslimanima da ispunjavaju njihove islamske obaveze u pomaganju naroda Afganistana i Iraka. Hapse i muče muslimane koji izraze želju da pomognu drugim muslimanima i predaju ih nevjernicima zapada da ovi nastave sa ispitivanjem i torturom terorista. O Iranu da ne govorim. Draga moja braćo i sestre, od koga onda možemo očekivati da ode u Siriju? Talibani nisu u stanju. Čečeni isto tako. Tagutske vlade neće. Njima se ne ide. Uvijek neko čeka da neko krene prvi. Medresa Mohameda sallallahu alaihi ve sellem nije njedrla ovakve ljude. Medresa Mohameda sallallahu alaihi ve sellem nije odgajala ovako. U njegovoj medresi, ale i selatu vaselam, bi se učilo da su muslimani jedno tijelo, onda bi se naučilo da kada zaboli jedan organ, sve i boli, a onda bi se primijenilo u praksu. Zašto to danas nije sa nama i u nama, nažalost, treba će dugo odgovarati. Medresa Muhammed a.s. je odgajala specijalne odrede muđahida, spremni da u roku samo par sati skoče sviko jedan u odbranu samo jednog muslimanskog nokta. jer i je zabolilo sve odjednom, pa su skakali svi ko jedan. Medresa Muhammed Ali ve selam je imala specijalni odred u kome je bio Berajb Malik, ali nema ga danas. Nema specijalnog odreda Berajb Malika da pomogne Egipat. Nema dajija na čelu brigade Abu Bekra Sidika da udari na Jemen. Nema korpusa Omera ibn Hattaba da udari na Palestinu. Nema korpusa Halda ibn Walida da uništi lažove, tagute, munafike i da pomogne Siriju Nema diverzanski jedinica Rubeja ibn Amira. Braćo moja i sestre, Allah te barek je otala nas je iskušao sve. Ovi ljudi, naša braća, naše sestre, svaki dan ne da se ubijaju reći za njih da se ubijaju je premalo ovi ljudi imaju problema sa divljacima ove alevije nisu ljudi oni su gori od stoke Međutim, Allah te barek o tala sigurno će sigurno će zločince kazniti. Zavolila me i boli me između ostalog I govor onih koji mogu da kažu makar Pa danas čitam muslimansku braću i Ihvanu Muslimin jedan od njihovih tekstova i njihove osude situacije u Siriji glasi ovako braćo i sestre citiram ovo je zaista previše Asadovi odredi smrti su prešli sve moguće granice. Nakon granatiranja, snajpjerskog djelovanja, ubijanja, uništavanja, zatvaranja, zlostavljanja, mučenja djece i unakažavanja njihovi tijela, ovi dana smo zatečeni kad nam je došla vijest o strašnom događaju. Braćo moja i sestre, pogledajte i poslušajte jednog i bjednog uvoda. Ovo je zaista previše. Tako počinju ihvanu muslimin obraćanjem Subhanallahi wa bihamdi. Ovo je zaista previše. Pa dalje kažu narode Sirije Asad vam nije ostavio nikakvog izbora. Nije vam preostalo ništa drugo nego da se izborite za drugu nezavisnost kao što ste to već jednom uradili. Vjerujte, braćo i sestri, da mi se dalje ne čita od odvratnosti ovog licemjerstva. I na kraju njihovog teksta poručuju im Allahovi majetom, poslušajte, dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, Allah je doista kada da ih pomogne. La haule vela kuvete illa billah. Evo, braćo moja i sestre, šta se desi u akidi hemijske kompjutera pozivanja u partije? Šta Asada briga za ovo? On zna samo za jednu jedinu opciju i treba da zna a to je da muslimani svi koji jedan ustanu ustanu svi koji jedan a zatim da arapske zemlje koje su najbliže Siriji ili daje ili ulema proglasi džihad na Allahovom putu i da to proglasi farzajnom sve jednom. Pa redom. Tako mi je Allah, braćo moja i sestre. Ja običan Allahov rob. Drugčije ne vidim stvari. Ako neko misli da će hemijska ili olovka za nečim pregovaračkim stolom donijeti nama bolju budućnost taj uopšte ne zna šta je vjera Mohameda ali i salatu wasalam dok ujedinjene nacije donose paketiće sa potrošenom odjećom hranom koju smo imi ovde u Bosni jeli koja je stara nekoliko decenija godina, desetina godina i troše tako svoje stare zalihe pa će navodno pomoći muslimanima Sirije. S druge strane, ljudi koji su sa njima za istim stolom šalju rakete i granate Asadu da udara na iste ljude koji ovi hrane. Zar je moguće da, da mi ovu stvar više ne prepoznajemo? Gledam sajtove, nazovi islamski. Samo se tekstovi preuzimaju od nekog ili od nekud. Malo ćete vidjeti da je neko napisao iz svog pera ili da stoji neko iza sajta Pa makar sa nikom, je tako? Malo. Međutim, bojimo se da osudimo jer, jer još stvar nije gotova. Ili boje se da osude. Šta nije gotovo? Pa nije još Amerika dala jasno šta će sa Asadom. I Iran, i Šije. Kada ovi riješe, onda će se i ovi. I ovi će progovoriti. Evo odakle, braćo moja, dolazi poraz. Evo odakle, braćo moja i sestre, dolazi poraz. Džihad na Allahovom putu je ibadet. Samo jedan musliman ako pozove u pomoć, mi moramo da svi ustanemo u ibadet. Ovo je ibadet koji se, kojim se rob Allahu približava Allahu i jedini ibadet ili jedan od nekih, ali najveličanstveniji ibadet koji Allah Tebarek je otala kruniše krunom imana, džennetom oprostom, firdevsom ala. Pa nije valjda da su nagrade samo za sadake. Šta je sa najvećim nagradama? Svako se obraduje kada čuje da je dobio nešto ili tako, braćo i sestre. Svako se raduje kada mu neko donese vijest da će dobiti nešto. Povećanje plate, svi se raduju, vjeruju da će se tako desiti. Allah, te bareke o ta'ala, kaže... Fastabshiru bi ببيعكم alladhi bayatum bi. Radujte se pogodbi svojoj koju ste sa njim ugovorili. Jedino se muslimani ne raduju džennetu. Ta pogodba je džennet. Zašto ne želimo da se radujemo ovoj pogodbi? A radujemo se nekakvoj bjednoj plati. Ne radujemo se samo zato što nismo dovoljno ubijeđeni ili nam je ovaj život i dunjaluk toliko sjeo u srce da više nemamo osjećaja za dželneckim ljepotama. Nemamo osjećaja da je tamo Resul sallallahu alaihi wa sallam Nemamo osjećaja da su tamo ashabi, da je ulazak u džennet stvari naš susret sa našim gospodarom te bareke Tebare Keotala. Zato se i ne radujemo. Ali se radujemo kada treba da se dozvoli kamata, kada treba da osnujemo nekakvu svoju partiju, kada treba da ličimo na sve osim na muslimane i muđahide, onda ne samo da se radujemo, nego ćemo našim pozivima pripremati buduće generacije i obezglaviti ih da uopšte neće ni znati šta to znači odbrana Allahove vjere Tauhida džihadom. Allahu poslanik ali salatu selam je počeo svoju davu na malom brdu. Je tako, braćo sestre? Malo brdašte je bilo, počinje dava. Danas dava ne može bez univerziteta. Danas dava ne može bez prelijepih zgrada koje će, koji se eto trebaju prvo svidjeti Amerikancima. Danas dava ne može bez programa koji se moraju svidjeti prvo bijeloj kući i gospodaru bijele kuće. Da nas davaj din ne mogu da krenu ni da počnu dok se ne razgleda dobro da li se kome sviđa ili ne. Da nas dava ne može da počne dok se ne primijeti odakle sve može da dođe opasnost a zatim da se ušuti. Zato i ne čujemo vapaje Sirije. Zato se i ne čuju oni, oni krici, silovani, sestara i majki, oni snimci koje možete vidjeti na internetu, najbolje govore o muslimanima. Oni snimci najbolje govore o muslimanima. Rasul alaih salatu wasalam nije planirao koliko će čega imati. Kako će obezbijediti djeci i unucima miran i ugodan život, posao, platu. Wallahi, braćo moja, zato ga Allah nije ni ponizio. Zato ga nije ni ponizio. Sa tog istog brda Nakon 20 godina govori je li na oprostom hađu. Jer je tada Allahova pomoć i pobjeda bila očita i jasna. Sva Meka je primila islam. More vjernika koji su pamtili svaki pokret poslanika Mohameda alaih salatu wasalam. Možete li zamisliti da je danas salama Resul sallallahu alaih wasalam i da on mirno promatra ili sluša kako se zove iz Sirije. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja ne smijem da zamislim to. On je volio svoju braću, ali i selatu vaselam. Volio je muslimane, volio je ashabe. Kada bi oni patili i on bi, kada bi oni bili gladni i on bi, Kada bi tugovali, on bi tugovao sa njima. Kada bi ratovali, on bi bio prvi. To je naš poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Ali on je bio ubijeđen da će pobjeda doći. Bez obzira na sve što se dešavalo. Dokle će muslimani samo pomagati do vama? prehrambenim paketima. Suze i jeca i braćo i sestre ne oslobađaju iz zatvora. Suze i plać neće izvaditi iz zatvora. Neće suza otkinuti glavu Asadu. Dosta je više humanitarni akcija. Brašno i riža ne pucaju braćo i sestre. Neka znaju svi dobro. Walillahi l'izzatu walil rasulihi walil mu'minine walakinna l'munafiqina la ja'lemun. Zaista, sav ponos pripada Allahu njegovom poslaniku i vjernicima. Al su muslimani danas poniženi, obespravljeni i čini im se zulum Čak i u svetim mjestima. Zašto? Gdje je ponos? Gdje je obećana pobjeda? Gdje je džihad? Allah svoje obećanje ispunjava, je li tako? Okane haqqa lalena nasrul mu'minin. Nemojte pitati gdje je ponos i pomoć džihad. Nego se pitajmo gdje su vjernici, gdje su mu'mini, gdje su mu'mini, Gdje su oni koji ne vole poniženje? Gdje su šehidi? Jer kada bude mu'mina, Allah će im dati ponos kada ga budu htjeli. Allah i neće ostaviti. Mi se jedino možemo nadati ponosu onda kad se potpuno pouzdamo u Allaha te bareke u teala i slijedimo njegova poslanika i mu'mine i nikog drugog. I kad planiramo i poduzmemo uzroke do pobjede, Allah će sigurno dati pobjedu. Ona je koza zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike. Slušajte što kaže Allah te bareke o ta'ala. Pa Allahova strana će svakako pobjediti. Sa nama ili bez nas draga moja braćo i sestre, Allahova strana, Allahova strana će sigurno pobjediti sa nama ili bez nas. Kako ćemo dobiti pomoć i pobjedu i ponos kad smo stali i zadovoljili smo se našim isplaniranim načinom života. Ovoliko za islam, a ovoliko za dunjalku. Nije valjda da se smatramo da smo ponosni bez Allahova šerijata. Ako je to istina, ako osjećate trun ponosa bez Allahova šerijata, Allaha mi onda smo propali. Zato što pobjeda i ponos dolaze samo od Allaha. Allah će pomoći samo svoj šerijat. Ko to bude traži u nečem drugom? Allah će ga ponizit, braćo, Allahom se kunem. Ko bude tražio ponos u partijama, u novotarijama, u kufrovima, širkovima, budalaštinama, samo će naći poniženje. Jer pobjeda i ponos dolazi samo od Allaha. Allah će pomoći samo, samo svoju vjeru. Samo svoju vjeru će Allah pomoći. I niće više. Ni jedno više drugu. Jer više vjera i nema. Ni puteva do vjere. Ni propisa. Svi su objašnjeni. Ima liko da smije da kaže eh da nam je ovo bilo bi nam bolje. Da radimo nešto što nema nije od šerijata. Biće nam lakše. Ima. Danas ovako rade i govore braćo moja i sestre. Danas ovako rade i govore. Hajmo ovako Pa zašto? Pa bit će nam bolje. Subhanallah, zar ima išta bolje od Allahova govora? Zar ima išta bolje da kažeš neću kamatu, ona je haram, eto, to je za tebe jedino dobro, jedino najbolje, nema drugog. Ako neko misli da je navedena pobjeda koju Allah obećava iluzija, Pa takvih je danas mnogo, samo ne smiju da kažu. Govore to svojim dijelima. Onda takvi ne govore ništa drugo do riječi munafika, koji su znali govoriti. Kad su licemjeri i oni bolesni srca govorili, Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali, kad su nam obećavali pomoć. Je li onda obećanje o pobedi bila samo iluzija? Nije vallahi, braćo i sestre. Nije vallahi, braćo i sestre. Trebamo se bojati Allaha i nikog drugog. Naša braća i sestre u Siriji, u Afganistanu, na Kavkazu, u Somaliji, u Iraku, u zatvorima prodanih duša, obučeni u odijela imana, u zatvorima prodanih kraljeva, kraljevčića i pokvarenjaka. I oni čekaju, čekaju ubijeđeni da će Allah te barake od tala da ih pomogne. Dova onoga kome je učinjena nepravda se, braćo moja i sestre, ne odbija. Zato Allah molimo da primi njihove dove. Kad je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem odlučio da, da pošalje Moaza u Jemen, savjetovao ga je riječima čuvaj se dove onoga kome je nepravda učinjena. Jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor. Allahu pomozi, braći i sestre u Siriji. Otkloni od nas našu slabost u puti u lemu, u džihad. U puti daje u džihad. Da se odazovu pomoći obespravljenim. Uništi Asada, gospodaru nebesa i zemlje, molimo te, tako ti tvoje veličine, uništi ga rukama muđahida, uništi ga rukama potlačeni u Siriji, gospodaru nebesa i zemlje, molimo te da ih pomogneš, pošalji im vojsku, ja rabil alemin, oprosti nam naše grijehe, oprosti nam naše slabosti, oprosti i njima, pošalji im nekoga, ko će ih pomoći a ti si onaj koji pomaže daj im vojsku koja će rastrnuti Asadovu vojsku pošalji im vojsku gospodaru nebesa i zemlje jedinica poput Berebe Malika Halda i Mumalida pošalji im one koji će ražalostiti kufri nevjernike gospodaru Arša veličanstvenog, Allahu naš, pritisla nas je velika tuga, a ti nas najbolje znaš. Pomozi muslimane u svijetu, ubrzaj svoju pobjedu, ja rabbil alemin, oslobodi muslimane iz zatvora, uništi nam pokvarenu ulemu gospodaru nebesa i zemlje, Sloni ih da ih ne vidimo. Sloni od nas one koji lažu na tebe. Lažu na tvoju vjeru. Lažu da su tvoji pomagači. Skloni ih gospodar Varša veličanstvenog. Ubrzaj svoju pomoć i pobjedu. Pa robovi smo tvoji. Gospodaru nebesa i zemlje, sjedini srca muslimana, sjedini srca muslimana, spoji nas na akidi Muhammed alaih salatu wasalam, podari nekoga ko će dignuti glas u Mekiji u Medini. O gospodaru nebesa i zemlje, učini da Mekka i Medina budu ono što su bili Allahu naš uputi studente u džihad uputi nekog od njih da skoči i da kaže a onda ga uzmi kao šehida a ti si to kadar uraditi gospodaru nebesa i zemlje pomozi islami muslimane nemoj dozvoliti da nas ponižavaju nemoj dozvoliti da sjeku tijela muslimana i muslimanki, a da mi to ne osvetimo. Gospodaru naš, pošalji im pomoć vojske koja će nositi sa sobom odmazdu. Allahu naš, pomozi potlačene, učini majke nevjernika da plaću za svojim mrtvim sinovima. Učini njihove žene u udovicama. Neka i oni osjete ono što i mi osjećamo. Uništi gospodaru sve do jednog. Uništi im ekonomiju. Uništi one koji ih pomažu. Uništi gospodaru nebesa i zemlje. One koji ih pomažu. Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Pomozi davu. Pomozi nas da istrajemo. Ne daj nam da umremo kao mušrici. Primi naše ibadete. Primi dove onih koji su u zatvorima. Primi dove one, oni koji se danas obespravljeno muče u Siriji, u Palestini, u Afganistanu. Allahu naš, podarim vojsku koja će ih povesti ka tvome zadovoljstvu. Allahu naš, primi naše dove. Pokri nam naše sramote i oprosti grijehe. Ja Rabbil Alemin. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Subhanike Allahumma bihamdike. Ašadu an la ilaha anta astaghfiruka wa etubu lijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Čujete me, braćo i sestre, čuje se, jel da? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد Nemamo ništa dodati na ovo što je naš voljeni i poštovani brat Izo večeras rekao, osim da kažemo Allahuma amin. Znači, stanje muslimana je tako kako jeste, međutim, ovo je stanje šehadeta, ovo je vrijeme kada ume treba šehide, ne treba kukavice, ovo je vrijeme kada umet ne treba žaliti ni metka ni krvi da bi pomogli braći i sestrama koji vape za našom pomoću. Nema sumnje da su naša braća i sestre u Siriji, u Šamu, u velikom iskušenju i moramo biti svjesni da je ovo kader gospodara Subhanahu wa ta'ala od kojeg će isprosti samo hajr po umet Muhammeda صلى الله تعالى عليه وسلم أخي صاحي بوستريون دو أخي جزاك الله خير يا سامنا سايتو سيريسكوغ إسلامسكوغ أطبورا يلدا našao dovu malo prije, to su postala braća iz Himsa, braća iz opkoljenog Himsa i traže od svih muslimana u svijetu da ovom dovom, da ovom dovom traže od gospodara subhanahu wa ta'ala jel da da ih sačuva zla tog prokletnika Asada i njegove prokletničke skupine. Dragi poštovani moji, trebamo biti svjesni da je ovaj din vjera koja svakome daje mjesta i prostora da se iskreno pokaje gospodaru subhanahu wa ta'ala i da iskreno pokaže dobru volju, da iskreno pokaže gospodaru Subhanahu wa ta'ala da je zaista iskreni predan vjernik u ahiret. Jednostavno, Islam daje svakome vremena i prostora da se pokaje, ali također Islam daje svakom muslimanu jel da, dovoljno mjesta i prostora da on to svoje pokajanje dokaže i pokaže, u, pokaže ga u praksi. Došao je vakat kada muslimani ne mogu više govoriti, ne trebaju više raspravljati, jel da, već jednostavno samo se trebaju pridružiti karavani šehida koje će povesti poslanik sallallahu alihi wasallam u džennet kod njegovog gospodara subhanahu wa ta'ala. Allahu naš oživio vječni vlasniku veličanstvenosti i plemenitosti, stvoritelju nebesa i zemlje, o ti koji imaš najljepše imena i najsavršenija svojstva, o Allahu, sačuvaj nam šam i njegove stanovnike zlata, guta, bešara, asada. Allahu naš, on je zaista nered na zemlju uspostavio, uzoholio se, uznevjerovao, tvoje je robove napao. On je silovao i protjeravao u šamu kojeg je tvoj poslanik sallallahu alihi veseleme pohvalio. Gospodaru, sačuvaj našu braću i sestre u šamu, zla ovog prokletnika i njegove skupine kako samo ti hoćeš i možeš, olakšaj braći ubistvo i likvidaciju ovog prokletnika i njegove skupine, i svima njima i svima njima sličnih, jer ti sve možeš i dove svojih robova. Jel me čujete sada? Kažem, brat je izet večera samo dodao soli na našu ranu, što nam je i kako potrebno u ovom vremenu. Allah te nagradio svakim hajrom. Dragi i lijepi moj izo, džazakallah hajr. Selamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سچويمو Evo, pošto nam je tu brat e, Ebu Safija, ako, znači, ako je mogućnosti e, i želi znači, da se obrati na mikrofon, bujrum, brate. Evo, inša, znači, Bujno, brate, mikrofon. Da te Allah subhanahu nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čujete li me? Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء Muhammedin نبينا ala alihi آله sahbihi أجمعين أما ba'd. Hvala Allahu gospodaru svjetova neka je salavat i selam na poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede u hajru do sudnjega dana. Zaista, zaista, zaista teško je bilo šta govoriti poslije ovakvih, ovakvih riječi od našeg brata i da je izzeta, i posle ove dove našega šeha Huseina da Allah subhanahu wa ta'ala uputi njih i nas i sve ove koji slušaju i one koji ne slušaju na ono što je hajr. Ja o ovoj temi noćaš ne bi mnogo govorio. Istina je jasna. Stanje je jasno. mogu samo da kažem blago onima koji su šehidili. I da molim Allaha subhanahu wa ta'ala i da nama to omogući, inša Allah. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون nemojte nikako reći za one koji su pali na Allahovom putu da su mrtvi. Ne, oni su kod Allaha živi i obskrbljuje ih Allah, gospodar svjetova. I ovaj umet, ako misli da pobjedi, mora, mora pasti krv šehida. Mora pasti krv nevinih. Mora pasti krv djece, žena. To je ono što nam je Allah naš gospodar obećao. Ne treba za onima koji su na Allahovom putu preselili tugovati. Treba tugovati za onima koji su mogli, a nisu. Koji su krili se, a možda im je bilo olakšano da odu. Koji su ostali, pa ne znaju kakav će im biti njihov završetak. Ja bih, ja bih samo još spomenuo da ne bi došlo kod neki do zabune ovih dana možda ste vidjeli da sam bio u centru medijske neke tamo pažnje i mogu vam reći od onoga što su pisali da uglavnom nema ništa da su mnogo lagali a ja sam malo vidio kako je biti zatvoren alhamdulillahi rabbil alemin ne bi više da dužim da oduzimam vremena, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve uputi na ono što on voli i sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da pomogne braću muslimane, muđahide na Allahovom putu i naše sestre i cijeli umet da ih pomogne protiv kjafira u molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide u Siriji, u Palestini, u Somaliji, u Afganistanu i na svakom drugom mjestu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da da da se mi priključimo u njihove safove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari šehadet na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas proživi u utrobama zelenih ptica. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja في فتن نوم إن بدو تنسيته يقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر mu'minin, استغفروه innahu هو الغفور rahim. جزاكم الله خير Zahvaljujem se večerašnjim gostima, našem bratu Ebu Aminu, Ebu Idrizu i bratu Ebu Safiju. Moleći uzvišenog Allah Spano Tala da ih obilno nagradimo. Molim Allah Spano Tala da primi u Kabuli dove koje su večeras brate, braće uputila i molim uzvišnog Allah smanu tala da primi dove svih muslimana na ovom dunjaluku koji svakodnevno upućuju kako znači, u Siriji, tako znači, svugdje na ovom dunjaluku gdje se čini zulum i nepravda muslimanima. Sjet, znači, ne zaboravimo, znači, ne zaboravimo našim dnevnim namazima, znači, ne zaboravljamo i u noći namazima, ne zaboravljamo našu braću, znači, koji ne traže nešto puno, e, puno od nas ili ovdje gdje se mi nalazimo, znači da dovijemo puno i da molimo Allah subhanahu Tala da i po, podpomogne sa onim čime je potrebno. Mi inšala nastavljamo sa programom sobe, a, e, pustit ćemo inšala ako imaju braće ili sestra, ako imaju neku, neko posebno predavanje koje bi želi da čuju, inšala neka napišu na javi ili će neko od, od braća operata, znači po njegovom izboru da, pusti nešto iz, e, progra, nešto iz arhive predavanja sobe put vjernika. Inša, znači, sutra ćemo za Lavo Smano tala pomoć milost pustiti, znači, neko od novih predavanja, znači, koja su braća pripremila, inša, to ćemo, znači, nakladno postaviti u top, tako ćete znati, inša, znači, koje će sutra od predavanja novih, koji, e, da se pusti, znači, imamo novo predavanje, hudbu od brata, Ebu Amina, imamo znači novo predavanje također od našeg brata Nuseta Imamovića. Znači, sutra, brate, dava, znači, sutra to Ar-Rahman, znači, sutra treći dio. Inša, evo, znači, brat, mojmo last na to da nagrade našeg brata, evo, dao, znači, znači, sutra će ovo, inšala, biti predavanje, ciklus, znači, predavanja od brata, šeha, nuseta, imamovića, tako, eto, inšala, znači, sutra u 20, 21 sat, samo da vidimo s braćevom i sestrama, znači, da li paše, znači, da ostanemo još uvijek u 20, znači, u 21 sat sa predavanjem, zato što sad pomjera vrijeme, znači, jacije, znači kako bi znači svi zajednički braća znači stigla znači da li to paše većini znači svima svakako ne možemo ugoti ovo vreme od 21 sat zbog jacije namaza znači niko ništa ne piše svima, svima paše alhamdulillah znači u 21 sat inšalama znači pustit sutra inša Allah Miša, s ovim mi završavamo večerašnje druženje uživo, moleći, moleći Allah spano tala da nas potpomogne i da ustrajemo i da budemo do njih njegovih robova sa kojima on zadovoljamo. Molimo Allah spano tala da potpomogne sve muslimane na ovom dunjaluku da uputi upućene, da učvrsti upućene. Molimo Allah spano tala da pomogne našu braću muđahide, gdje, ma gdje god da se oni, molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva našu, naše sestre, našu djecu od onih koji čine nepravdu e, i braći sestre. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi